alla vi grabbar i trakten. Vi snackade om Hammarbybacken. Det var aldrig som vi hamnade i backen. Vi bara ramlade i backen. Vi var kvar där på botten, skulle ta oss till toppen. Vi bar oss genom blocket, det var som ett måste. Men vi var som ett offer. Vi var som ett offer. Om du väljer att dra programmet från startmenyn ner till snabbfartsfältet måste du hålla kontrolltangenten nedtryckt till hjälpen genom skobenet järnvägen utanför att Prova själv att lägga till, prova själv att lägga till, prova själv att lägga till, prova själv att lägga till. Lucius Draco Malfoy. Lucius Draco Malfoy. Nintendo! Lucius Draco Malfoy. Nintendo! Det är väldigt mörkt här inne. Nintendo! Det måste finnas en annan väg ut, en annan väg ut. Det Lucius Draco ah, Malfoy. I can't even use Chandler's computer so. to find porn. And, and that's only because it's right there when you turn it on. I think our lover's spat will start a little early this month. Okay, oh, I'll be waiting. like what's gonna be this way. Aba, aba, aba,